פרק י"ח אוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנהר יחוש, השולח בים צירים ובכלי גומה על פני מים, לכו מלאכים קלים אל גוי ממושך ומורט, אל עם נורא, מן הוא והלאה, גוי קבקב ומבוסה, אשר בזעו נהרים ארצו. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כי נשוא נס הרים תראו, וכתקוע שופר תשמעו. כי כה אמר אדוני אלי, אשקוטה ואביטה במכוני, כחום צח עלי אור, כאב טל בחום קציר. כי לפני קציר כתם פרח, ובוסר גומל יהיה ניצה, וחרת הזלזלים במזמרות, ואת הנטישות הסיר את אז. יעזבו יחדיו לעת הרים, ולבהמת הארץ, וקץ עליו העית, וכל בהמת הארץ עליו תחרף. בעת ההיא יובל שי לאדוני צבאות, עם ממושך ומורט, ומעם נורא מנהו והלאה, גוי קו קו ומבוסה, אשר בזעו נהרים ארצו, אל מקום שם אדוני צבאות הר ציון.